بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يو تراتكو دتقص جمادة الأولى هجرة yau talata ko 28 ga juma'a al'ura hijira shekaru 1445 miladiya kuma 2023 wata na 12 kuma yinin masha biyu ne wannan shi ne majalisinmu na takwas cikin karatunmu na al'aqidatu at-tahawiyya cikin faifa a masjidin ali ibn abi talibin to allah madaukin sarki mana jagora yau za mu tashi inda ya ce wani sami ahla na ko? to akwai inda muka bari a baya haka ne ba? هنا جاء فقرا شنا اش ستين ده ko gabanin shi ان ده ce wa العبد ان يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه يا كنبا وأن منكر أنت سي مكي أبنا مكبر فقرة بيوكينا سي مكدر كان والعرش والكرسي با تو إن مكبر إيمان يجي وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كان وذلك isharan da ike yi ga abin da ya kawo a fakara na 65 kenan mutum ya san cewa allah madaukin sarki wato ilimin shi ya gabata akan dukkanin abubuwan da suka wakanan nan kuma yana da tsare-tsare a kai to mutum ya tabbatar da wannan kuma ya sani shi ne ma da ya ce wa zalika wannan yin imani da haka min aqlil iman na daga cikin abubuwan da suke ɗaura imani ne wato karfafa imani ko kuma a ce cikin jigajigan imani ne wa usulil ma'arifa kuma cikin ginshikin sani sanin Allah da addininsa sanin gaske musamman Allah subhanahu wataala na daga cikin kasan Allah sani na gaske shine ka tabbatar da iliminsa wadda yake fil azal akwai shi wal'itiraf kuma tabbatarwa bi tauhidillahi ta'ala da kadaita Allah subhanahu wa rububi wa rububiyyatihi kuma tabbatar da shine mai halittar dukkanin komai wannan duka yana nufin mutum ya yadda cewa Allah ilimin shi ya gabata akan dukkanin komai gabanin su haku kuma yana da tsare-tsare a akai shine fa yana cewa wannan yadda da wannan yana cikin ginshikan imani ne kuma cin yana cikin tushen sani ne kuma yana cikin tabbatar da kadaita Allah da kuma tabbatar da shi ne mai halittar dukkanin komai kama kala ta'ala kama yadda Allah mahalicci malaukakin sarki ya ce fi kitabi ya cikin littafinsa wa khalaqa kulla shay'in ya halicci dukkanin komai kaga wa khalaqa kulla shay'in da ya halicce su kuma faqaddarahu ya tsara shi takdiran tsarawa kenan ya halarci dukkanin komai shi ya yi kuma yana da tsari gabanin abubuwan su afko wa kala ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kana ya kasance amrullahi al'amarin Allah qadaran ce ko kuma tsari ne makudura wadda yake tsararre mun gane wannan ba to sai malam ce. fawailun bone ya tabbata liman ga wanda tsara ya kasance lillahi ta'ala ga Allah subhanahu wata'ala fil qadari a al'amarin qaddara khasiman mai jayayya kenan bala'i sun tabbata akan wanda ya kasance shi yana ja da Allah akan abin da Allah ya kaddara wato a kaddara wanda yake musun ta kaddara kenan mutumin nan yana cikin bala'i gani wannan ba fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasiman wa ahdara kuma ya kawo linnadari fihi gurin bincike akan kaddara kalban zuciya saƙiman mara lafiyan zuciya mutumin da ya zo da zuciya wadda yake bataccen zuciya mara lafiya yana bincike akan kaddara to mutumin ya jawo wa kanshi babban bala'i malam yace ta masa haƙiƙa ya nema ya lalba bi wahamihi da wahaminsa fi fahsil ghaibi gurin bincike akan ghaibi sirran asiri katiman rufaffe katiman fa'ilun bi ma'ana maf'ulun ne kenan mutumin da yake musun kaddara ya ce abu kaza me yasa ya faru da sauransu to mutumin nan to ya yi faja in ja da Allah kuma ya zo da mara lafiyan zuciya kuma ya nemi wato ya lalaba a wahaminsa gurin bincike akan gaibu meye sirran asiri katiman rufaffen nan kenan mujimin ya zo da zuciya mara lafiyan zuciya ne yana bincike akan wani asiri boyayye to asiri boyayye abu an tun da an ce asiri boyayye ina za ka samu ba za ka samu ba to inda mutum ya fara bincike kan kaddara to wannan ta nuna shi dama zuciyar mara lafiya ne kenan kuma mara lafiyan nan ba biological cuta ba ne ba spiritual cuta in mm-hmm. ji wannan ba wa'ada kuma ya kasance bima qala akan bi sababi ma qala da sanadiyan abin da ya fada fihi akan kaddara a faƙin mai kage afiman mai zunubi mai laifi kenan wannan ba al'ifku da al al-ithmu afakan sira na mubalagha ne babban makaryaci mai kage kenan saboda abubuwan da yake fada ba shi da saniya akai kaji daya kuma babu ilimin da aka saukar a kai to a wannan abin ya za yi bincike ka samu abu abun gaskiyan al'amarin babu ai kamar da sha tahawi ya fada gaskiyan al'amarin wannan abin menene shine ka yadda wannan abin haka yake amma ba mu kan shi ba shine ƙarshen ilimin da ya kamata ka yadda to ina ga wannan shine abin da ban muka bari a baya ba to kuma wannan takmila ce ga baitin da ba abin nan fakra biyu da ya gabace su sai malam ya ce wani sami ahla ƙiblatina مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين ونسمي زام الكرائي أهل قبلتنا متندمك فسكنتن القبلة ديا مسلمين زام الكرائي سدسونا مسلمين za mu ce musu musulmi ba za mu ce musu arna ba muminina muminai yaushe malam ya ce ma damu muddin sun kasance bima ja abihin nabiyu sallallahu alaihi wasallama da abin da maki sallam ya zo da shi mu'tarifi na masu tabbatarwa muddin sun kasance masu tabbatar da abin da ya zo a cikin Kur'ani da sunna ba za mu ce musu kafirai ba walahu kuma sun kasance gashi annabi ai wasu wato ma damu bi ma ja bi nabi sallallahu mutarifina walahu ay walin nabiyyi kuma ga shi annabin bi kulli ma qalahu daga duk abin da ya faɗa wa akhbara da ya bada na labari musaddiqina masu gaskatawa inda sun kasance haka to mu ba za mu tabace musu arna ba anan ya dan taba kuma a gaba ma zai sake kawo wato karin bayani akan wannan shine kai musulmi in dai mutum kuna sallah ka san mutum yana sallah yana azumi kuma bai yi inkarin wani abu wadda yake ma'alumin min addini bi darura kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar hajji ha kamar aljanu suna nan kamar aljanu zai shiga jikin mutum da sauransu irin waɗannan abubuwan in dai mutum bai yi inkarin su ba to mutumin nan ba zai yi kashe mashi arne ba kasan akwai alkufuru a takfir al da takfirul muayyan wadda mas'ala ta takfir manya-manyan malamai ma in an zo an tambaye su za su ce wannan matsalan kubar manyan malamai su yi magana haka suke cewa saboda matsalan takfir babban kofa ne wadda ba a so mutum ya shiga ya dama a ciki to a wancan lokacin da ake rigimar boko haram ne aka yi wannan matsalan aka yi ta fafutuka kai aka wuce ko ba ka bane ba saboda hawari suna da aƙida na kafar ta mutum kai tsaye hmm? mutumin da shi da abin nan tunanin shi ma zai ce wannan mutumin CID ne sai gobe ya kashe mutumin da haka suke yawa in mutum ya wuce da court yau da gobe su ce wannan CID ne sai ya kashe shi wannan to shi ba ma je gudun shi arnen ba ma kuma ka ba a kan zato aka yi aiki ba kuma an ka karanta tarihi da da waɗanda sai ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya yake su nahrawan yakin da aka yi ne kana jin kanuri ba marahil zuhuri bila da muka yi yana nan a cikin group na telegram marahil zuhuri bila mun sai mun kawo wannan tarihi na abin nan a gazuwatun abin nan yakin da aka yi na nahrawan da jamal da sifin duka wannan an kaji ne za ka je yadda su hawarij suke barna da sauransu su a lokacin ma kashe mutum ba kuma bane a gurinsu a kashe mutum a kwaci abin nan a dukiyar shi da a yi mai wannan a yi mai wancan su wannan ba kuma bane tun da a gurinsu in ka ga wani abu madama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tilkal ayyamu nudabilu bainan nasi kwanaki ne wadda muke jujjuya su a tsakanin mutane wato wata barna ta barke a tsakanin mutane ko a cikin mutane gashi nan abin ta yi kamari ta yi girma in kaga tarihi akwai irinta sai kwakwalwanka ta ce to me yasa irin wannan abubuwan suke faruwa Allah ya ce wa tilka ayyamu mudawilu a bainan nasi me yasa ya'lamu Allahu alladhina haka ne ba amanu wa yattakhidha minkum shuhada abin nan bala'i ne an kawo saboda a jarrabe ku a ga wane ne masu ƙarfin imani wane su wane ne masu raunin imani wannan shine babban hadaf da mm, abin nan balawoyi suke faruwa to wannan matsalan a nan madan ya ce inda mutum a zahiri abinda yake boye ba ruwanka yana sallah kuna sallah a masallaci kana ganshi yana sallah yana azumi yana wannan yana wannan kai dai baka ga wani abu na kafirci tattare da shi ba to shi kenan ka ce wannan mutumin musulmi ne wani ya ce maka wannan faboka ne ka ce mushi ka gani ka gan shi yana zuba ko ka gan shi yana yi ya ce a'a ka ce mushi to mu ba ma cikin abin da ka faɗa wannan da mutumin da ake faɗa in ya wuce masu kai ka bi shi sallah ba ruwanka amma ka ce wannan mutumin an ce boka ne kuma kai ma ka ce eh boka ne to a lahira za ku kawo shaida saboda an ya tabbata shi boka ne arne ne ko ba arne bane ba arne ne to kenan ka ce mishi arne aikin da yake yi ta kafurtar da shi ta da shi a hayyiz da musulunci saboda haka har ce kai hankali kar ka zama kana bin abin da mutane suke fada abin ya rima sha kida mutum ya fada ya ce wannan mutum yana kaza kai baka gani ba shi ma bai gani ba shi kenan sai kai ma ka ce kai wannan ka mutum ka san shi kuwa ka je kana yadawa amma kan baka gani ba wanda ya baka labarin ma babban makaryaci ne shi ma mun gane wannan ba a nan mutane suna kuskure sosai abu ba su gani ba ba su ji ba kawai ƙila wa ƙala ne wadda hadisi mu Allah ya hana wa kana yana an ƙila wa ƙala sai ce an ce ai ya kuma bai san wanda ya faɗa ba fa ce yace ko an ce amma ba wanda ya faɗa saboda aka wannan magana a guje ta mun ji wannan ba wato karkai takallufi addinin musulunci babu ta'annut at-ta'annut wa at-ta'ammuq shine zurfafa akan abu kace ah, ni gaskiya wannan mutumin in ban san akan al'amarin shi bane ba zan bi shi sallafa to ya kallafa ka naman da ake kawo maka daga kwata ka gana yanka ma kana ci ko ba ka ci ne an zo an Abdullahi ibn Umar akan nama ya ce a'a in dai musulmi ne sun yi ce kawai ka je ka ci a ce a kasuwan musulunci musulmi ake siyarwa ya ce eh ce ka je ka ci to karka damu kanka ya ce ma mutumin mun gane wannan ba saboda haka karka zubafa bincike in dai mutum ka san musulmi ne ka bi shi amma in dai kana da tabbacin cewa wannan mutumin yana abu kaza ka gani ko kana da shaida wadda ka yarda da su sun ce wannan abun gaskiya ne to anan ne sai a ga abin da za a yi kuma in mutum misali ya tabbata yana aikin kafirci kasa akwai shirka akwai kuma aikin da zai cire mutum daga musulunci saboda yinsa misali mutum in ya ce zina ba haram ba ne daga mutum ne mai yi abin da Allah ce haram shi ya halatta ba to wannan faɗin wannan kalma yin haka za ta kafartar da mutum kaji ɗaya amma wanda ya faɗi haka ba za ka ce mushi wane ka zama ne ba za ka faɗa ba sai an kira shi wane kai ka faɗi abu kaza ya ce eh alkurani ya ce kaza ka fahimta eh hadizi ya ce kaza ka fahimta eh ka yadda cikin kur'ani da sunna akwai cewa wannan abin haram eh yanzu ka janye ya ce ban janye ba na gane maganar ka amma ni ban yadda ba to wane ka zama arne kun tabbatar ba shi buha kun tabbatar ya fahimci abin sannan ya inkari a nan ne za a ce wane ya zama kafiri amma ba haka ba zai yi a ce wane ya zama kafiri ba za a ce irin abin da wane ya yi za ta kafartar da mutum ne mun ji wannan bayanin ba kuma irin matsalan tafiyar wannan kai dai karka shiga cikinta an abin ba ta yi girma ba mun ji wannan bayanin ba saboda haka in dai mutum ya kasance musulmi ne ya yarda da Kur'ani da sunna yana sallah yana azumi tare da ku Saukar ka je labarin da mutane suke faɗi in baka tabbatar da abin ba shikenan kai ku rayu a matsayin ku na musulmi amma sara'ir kam ai wannan na Allah ne sai malam ya ce wala na khudu fillah ولا نماري في دين الله خاض في الأمر cikin abu ya tsunduma. wato abu ne ka shiga ciki ka dama in ana bincike ne ma ka zurfafa bincike shine wala na hudu fillahi ba za mu tsunduma cikin al'amarin Allah mai bincike ba kaga yana magana akan kaddara da sauransu ba akwai sunayen Allah akwai siffofinsa ba to in an mun ji siffofinsa mun ji sunayensa wadda suke dauke da siffofi ko kuma mun ji Allah yana kaza ko yana da siffa kaza to ba za mu tsandama ciki mu ce to yaya abin ya kasance da sauransu wannan ba za mu yi ba kenan mun gane wannan ba wala numari kuma ba za mu ja da wani ba sabida jefa musu abin nan a shakku fi dinin layi akan addinin Allah ko kuma cikin addinin Allah to anan fauzan ya ce. wala na hudu fillahi nan ba za mu zurfafa bincike akan abin da ya shafi Allah subhanahu wataala ba hasali za mu yi imani da sunayensa da siffofinsa kuma ba za mu yi wa siffofin Allah tawili ba ba za mu kawar da su daga ma'anansu na zahiri ba ba za mu kawo wasu ma'anoni wadda suke a gudun salaf ba a same su ba kawai ma'anan da manzon Allah sallam ya fada da salaf suka fada su za mu kawo kuma za mu bi ba za mu bi son zuciyanmu da abubuwan da kwakwalenmu suka gaya mana ba sai malam ya ce yin haka wato siffofin Allah ko kuma abubuwan da manzon Allah ya karantar mutum ya yi inkare ce to ya abu ya kasance haka ya Allah ya kaza ya ya abu kaza ya ya za a ce Allah yana sauka saman duniya da sauransu in mutum ya fara yin irin wannan binciken to wannan ya fara alkhawdu fillahi ne so fauzan ya ce irin wannan aikin zai tura mutum yaje ya zama arna ya ce cewa da kufurin billahi azza wa jalla mun ji wannan ba sai ya ce haka fi lahi la mari, almirawo ya ce ai la jadilu. ya ce za mu yi imani da ƙur'ani da sunna da kuma abubuwan da musamman na aƙida wadda suka zo suna bukatan mutum ya yi imani ne ba a so ya yi bincike a kai sannan babban abin ma wala numari fi lahin nan sun ce mutum ne wadda zai ja da wani kila saboda ya nuna mutane wannan jahili ne ba wani abu na addini ba kaga wannan son zuciya ne ko kuma yana ja da mutumin ne saboda ya jefa shakku a zukatan mutane game da abin da mutumin yake faɗa mun ji wannan misali a hadisi ka karanta wani abu ko kuma ka karanta hadisi Allah a sama ike, ka ce hadisin ya inganta ya tabbata sai bayan wannan ka ce to yaya za a ce Allah a sama ike, ai a hadisin ma an ce kaza ai isnadin ma an ce kaza kaga wannan menene almirawo fi dinin lahi ne haka matsalan ƙabdu a hadisi ya tabbata manzon Allah yana ƙabdu ba sai mutum ya ce maka to ai a hadisi na humaidu ne sa'idi an ce kaza an ce kaza bayan gashi hadisai zahir sun tabbata sun nuna manzon Allah yayi sai ya zo ya ce ai wani suwa ne ba su yi ba suwa ne ba su yi ba to wannan menene jefawa zukatan mutane shakku akan su bar wannan abin wannan almirawo fili ne ne shi ma mun ji wannan bayanin ba kaga wannan abin mutane kaga kwanakin baya ina ga har yanzu burbushin bata kare wa mas'alan kabdon nan wasu mutane ne su ba su ayi kuma ba su da hujja fa son zuciya ne kawai ka san asali izala da a hade suke yi amma yanzu na biyu akwai na jos akwai na kaduna najas su ne ba su a kabdu ba su a na ba su a barin ba su a kuma dage ina hujja babu son zuciya ne kawai ba son zuciya ba jama'a mai kusu shari ba wa auful liha wa khalifu liha ko wa yahuda wan nasara akwai hadisin kemu manzon Allah da sahabbai duk masu gemu ne a duniyan Allah duk malamin kirkin kagan shi mai gemu ne haka dage wando daga wando izratul mu'mini ce ila nisfi saqi ne izratul mu'mini min simatil mu'minina an yakuna izaruhum marfu'an fawqa al-ka'bayn ne inda musulmi mu'mini to wandon shi sama da idon sawu na kafanka sama da su ne kaga waɗannan duk hadisai sun tabbatar da waɗannan abubuwan kuma a malaman sunna a aikace abin ya yadu ana gani a aikace a cikin abubuwansu ba to su waɗancan da suka rabu hmm? da suka rabu shari ne freemason ne yi kasan su masu freemason ba cikin ajandansu ba su so a samu ko koda kungiya wadda tana da ƙarfi wadda ba ta da alaka da su ba sa so za su yi iya kokarin su su raba ko kuma su karya kungiya to wannan shine abin da ya faru shine aka raba tsakanin abin nan izala biyu ga yan jos ga yan kaduna to kaga sun rabu da suka rabu wannan ma wani lokaci yawa wannan fatawa a cewa ne ya yi haka kaza wannan ma ya yi haka kuma wannan misali a zabe ya fita ya ce ku zabi abin nan atiku wancan zai fita ya ce mai tinubu asalin abin da ake so din kenan ba wai a raba su kai bane a ku musulmi ku rabu shine abin da suke so saboda yanzu da a ce sun siya madaurin ki daya fa dukkan za su ce mun yi indocin wane kuma duk yan izala za su zabe shi amma yanzu an raba su ba to rabawan nan ƙa'ida ce na farrik ta su divide and rule ne ƙa'ida ce wadda yahuda suke amfani da ita to tun da dai kungiyar ta rabu ba sai wadancan sun ce to su mabari a samu abin da zai bambanta su da wadancan ayi shaidan ne shi ne sai aka nemi an maganganu na ƙarya sai aka ce to gashi gemu ma a aske wando ma a take hannu ma a bari kada a kama wannan menene wannan wani irin sunna ce a wani a wannan a a wani irin karatu ne aka yi aka ce a irin wannan abin babu son zuciya ne kawai da aikin shaidan ka je ka karanta ighathatul lahfan min masayidish shaitan da talbisu iblis kaga wanda iblis yake a mutane sai ibnul jawzi da ibnul qayyim ka ce su da iblis kamar sun zauna a guri daya su ce ai abu kaza ai iblis ne yayi ga hanyar da ya bi in sun yi maka bayani za ka yi mamaki har 'yan sufu sufawa sun wai bari ba ya ce ga yadda shaidan ya yi wasa da hankalinsu su ma sai ya yi magana a kansu mun ji wannan bayanin ba su talbisu iblis da wannan eh, ighathatul lafan wannan littattafan asali ba yin darasin su ba in kaga ana darasin su ma to kila su mutanen ne dai to Allah dai ya rufa asiri amma ba a yin darasin wannan littattafan <laughs> talmisu iblis kuma ana yin darasin shi ba a yi wannan littattafai ne wadda kai ɗalibi in ka dan fara gane larabci sai ka doka ka karanta ne talmisu iblis taghafatul lahfan min masaidi shaitan ne akwai na talaqul ghadban ma mun ji wannan ba ai wancan mas'ala na saki uku da kalma daya ba uku bane ɗaya ce ibn qayyim a cikin iqasatul lahfan ne ina ga a cikin ne tattauna wannan mas'alan ko iqasatul lahfan ko talbis iblis iqasatul lahfan na ibn abunan talbis iblis na ibn al-jawzi ba ina ga na ibn al-qayyim shine wanda ya tattauna wanda in kai a matsayin ka na dalibi ka je ka karanta wancan maganan kaf wallahi zaka gamsu hmm? zaka gamsu saboda kin ga dalilan da yake kawo maka to mu ba can muka dosa ba muna cikin akidar tahawiyya ne <laughs> kada mu je wani guri daban ba to jama'a mun ji wannan ba addini ba qur'ani ne da sunna ba son zuciya ba ba kungiyanci bane ba ba kuma wasu tawaga bane ba menene qur'ani ya fada menecece sunna ta fada dama su malamai manya kamar Usaimin da sauransu sun ce malamai sun kasu kashi uku ne akwai alimu umma akwai alimu milla akwai alimu daula alimu daula wannan malami ne na sarakuna abinda sarakuna suke so shine yake bi ya yi fatawa irin yadda suke so ko da jara zai yi wannan alimu daula ne alimu umma kuma abinda mutane suke so ne yake fada abinda ku mutanen gari inda ya faɗi wannan mutane za su ki jinin shi ba zai mada ba menene wadda zai tafi da mutane daidai sai ya bi alimun milla kuma shi mai ƙur'ani da sunna suka faɗa shi ne yake bi in kuna so ku bi in ba kwa so ku bari shi shi ne abinda yake bi to ka zama alimun milla kada ka zama alimun daula kada ka zama alimun umma ba ruwanka da umma da daula mun ji wani bayanin ba to wannan shi ne, kada mutum ya yi jayayya da mutum saboda wai shi yana ganin wannan abin bai kamata kawai dai kar mutum ya saka son zuciya cikin al'amarin addini duk lokacin da mutum ya sa son zuciya cikin al'amarin addini to abubuwa za su bace ba za su gyaru ba kuma asali ma kai da mutum ku zauna ku tattauna asali ma ba a so ma a yi ɗan an ba ya zama dole ko kuma yana da matukar amfani ba in misali mutum ya zo yana so ku tattauna ba to kar ku zauna cikin jama'a ku je ko a daki ko a falo ko a masallaci ko biyu ko uku shikenan ku zauna ku zauna ku tattauna a fahimci juna shikenan sai a san gaskiya sai a wasi amma yanzu kun je kun zauna cikin jama'a me za ku ji sai zama kamar gidan bol ne kai da ka zo akwai wasu suna ganin kai ne eh, kai naka ne gaskiya kawai shi ma akwai wasu an kafari magana wadda wancan ba shi da hujja sai a cika gurin da kabbara to ba ka ake yi ba to ana ai ba za a yi munazara ba munazara an za ku yi ma yanzu Allah ya sauwaka ku sa kyamara da video da sauransu ku zauna ku yi in abin ta yi girma fa yanzu a masallacin nan ku kira BBC ku kira wannan ku kira Sahara Reporters ku kira kaza duk duniya za su ganku kuma ba hayaniya saboda ku uku ne a cikin kadai ba haka bane ana tattaunawa ne saboda a gane gaskiya ba saboda a cewa ne makaryaci ko kaza bane ba al-imam al-qahtani yace wahzar munadharat ar-rijali fa innaha tad'u ila ash-shahna'i wash-shana'ani yace ka guji munazara fa saboda za ta jawo wa wato za ta sa tsakanin mutane gaba ce, wa idan tararta ilal jidari wa lam tajid laka mahraban wa talaqati safani wato in ya zama dole sai ya suranta abin kamar mutum ne yana filin daga wa idan tararta ilal jidari sai ja wato ku zauna ku yi munazara ko kuma ku zauna wato ku yi muqabala ya zama dole idza tararta ila aljidali wa lam tajid laka mahraban baka samu hanyar da zaka gudu bar wannan muqabalan ba wa talaqati saffani safu biyu sun zo sun hadu ga ka ga su yace faj'al kitaballahi dir'an sabiqan yace alqur'ani ya zama shine kayan yakin da ka saka a jikinka dir'an sabiqan wa shar'a shari'an Allah sai saifaka shine takobinka wabdu fil maidani tsaya a filin daga yace was sunnatul a dunaka junnatan sunan annabi ita ce menene na ta wasa menene in ana yaki ai akwai abin da zaka tare da ita na garkuwa was sunnatul a dunaka junnatan ce warkab jawadal azmi fil jawalani ka hau dokin na kyakkyawan niyya sai ya ci gaba da siffanta wannan abin a ƙarshe ce nazir adiban siffan laka aqilan wadda za ku yi manazara ya ce zama mai hankali ne mai yi maka abin nan ne a adalci ne adiban kuma yana da ladabi ladabi iri biyu ne akwai ladabi na abin nan karakta kuma akwai ladabi na harshe mutum ba shi da ilimi bai iya addinin ba ba shi da ladabin harshe ba ka gani ba ilimin larabci ana ce adab ayyu addibul lisana ne amma in mutum bai iya larabci ba to harshen a filin addinin musulunci mara kunya ne me yasa in dai ya fara magana to bai san abin da zai fada ba zai yi rashin kunya bai sani ba amma zai yi rashin kunya me yasa ba adab ne mun ji wani bayanin ba to Allah madaukin sarki mana jagora al'amarin addini ana yin ta ne yanzu kana sallah saboda ka shiga aljanna ba to ilimi ma ana yadawa saboda shiga aljanna ne in mutum yana laifi a zauna a tattaunan ya taka kama za a zauna saboda a shiga aljanna a gane gaskiya shiga aljanna ne ba wai a cewa ne mai ilimi ba in dai kai dan haka to kai asara gwamma ka je ka shiga gidan bol ka kallabi abin nan bol din ni mana to kai asara kuma ranar kiyama kamar yadda muka fada in ka zo da abin nan rigan malanta ka yi abin ne saboda duniya ko mutane su ce maka kai malami ne in dai a duniya ne in ka yi abu ba daidai ba za a ce wannan ba gaba ba ka sake amma lahira fa a ce maka zo kai kai wannan abin ya eh, karya kai ba don Allah kai ba to tun da dai ba baka maki ba za a baka ka tafi ne ba za su barka ba za su kama ka su ce su babba kaka wallahi mun ji wannan ba saboda haka wato a zahiri ma kai hankali a zuciyanka ma kai hankali duk abin da za ka yi ka zama kai dai a zuciyanka kana neman alheri ne asali gayanka aljanna ce ba wai surutu da suna ba ne ba to <clears throat> malam ce inda mutum yana jin larabci ba ya karanta littafin nan marahilu zuhuril bid'a a cikin ta zai ga dawabi da malaman suna suke amfani gurin munazara su ba sa so ma ka zauna ko da a majalisa ba su so ka zauna da dan bid'a saboda kar ya faɗi wata abubuwa wasu abubuwa na bid'a ma kunnin ka ma kasu je kuma shi dan bid'a ba sa so a cikin jama'a a tattauna da shi me yasa saboda kada ma mutane su san shi me amfanin shi mutane su san shi kada ya zo gurinka mutane masu ce oh wannan shi ne? in gane wannan ba ka san wani lokaci in kana darasi kila wani lokaci wasu za su zo ce maka malaye eh, su wane sun zo fa su wane sun zo eh sai ka ce ku shiga ku shiga ta sakiyan misali da ana ce muku yan ɗarika ko ana ce maka yan shiya da kai baka sani ba sai malami ya ce to jama'a a cikin karatu kullum ana ce yan shiya ba ya to ga su eh, ya ce musu ku zauna a nan su zauna me ya kawo ku ga abin da ya kawo to munazara ne e to nan gurin karatu ne ba gurin munazara ba bari in mun gama karatu sai mu gama magamai mu gana da ku shikenan in ba sa su tafi amma ka biye musu ba za su bata maka lokaci ba za ku yi karatu ba من جونا بيان با ما لن يتي ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين هكا نبا ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين to wala nujadilu ba za mu yi jayayya ba fil qur'ani a cikin alqur'ani ko kuma akan shi alqur'ani shi ibn abil iz al-hanafi yace wannan maganan kila abinda malam yake nufi ba za mu fadi irin kalmomin da wadanda batattu suka fada ba za mu fadi irin wannan maganganun ba wadanda sun yi amfani da ƙarya da ƙaryan ne suka yi ja da alqur'ani saboda su toshe gaskiya wajadalu bil batil li yudhidu bihi al haqq ne Allah ce fa akhadhtum fa kaifa kana iqab shine wala nujadilu fil qur'an kasan abin da alqur'ani yazo da shi gaskiya ne kai ka zo da ƙarya ko kuma ka zo da ilimi kalam ka zo kai mishi tawili da sauransu wannan shine al jidalu fil qur'ani kuma in kuna magana kai ka ja aya ya ce kai ma ka ja aya kai ma ka ja aya kuma kuna munazara ne kuna mujadala kan wani abu shi ya ce wannan abin gaskiya kai ka ce ƙarya kai ka ja aya shi ma jawo aya mai nufin ku kenan kuna nufin alqur'anin wani sashi na ƙarya ta wani sashi ne ne aljidalu fil qur'ani kada ku yi irin wannan abin wala najadilu fil qur'ani wa nashhadu kuma mun mun shaida annahu shal qur'ani kalamu rabbil alamin magana ce ta mahalicin talikai nazala bihi ya sauko da shi ar-ruhu rai al-aminu amintace malaika jibril kenan da ya sauko da shi fa'allamahu fa'allamahu ay 'allama al ya karantar da al-qur'anin sayyidal mursalina shugaban manzanni kenan annabi abin malaika jibril shine ya sauko da al ya karantar da shi ga maki sallam muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan badarin kwatu bayan sayyida ne wa huwa shi alqur'ani kuma shi nazala bihi ruhul aminun nan shi malaika jibril wasu suna cewa wai a cikin lauhul mahfuz ne ya dauko a'a ba a cikin lauhul mahfuz bane ba akwai hadisi Allah subhanahu wataala zai yi magana da malaika jibril in yayi magana sai mala'ikun da suke kasan shi ta sama ta daya da biyu da sauransu duka saboda wato nauyi da girman da nauyi da girman da suke ji akan maganganun Allah subhanahu ta'ala da girman Allah sai su suma in sun suma maganan da Allah ya yi malaika jibril in yazo misali sama ta bakwai sai su ce mai Allah ya fada sai su ce sai ce qalu madha qala rabbukum qalu alhaq wannan akan su ne me ya fada ya fadi gaskiya haka har zai sokko da shi ya zo gurin maki sallama mun ji wannan bayanin ba saboda haka maganan Allah subhanahu wataala a lokacin da ya sauka a nan ne yayi wa malaika Jibril magana fa'allamahu sayyidul mursalin Muhammad sallallahu wa huwa shi alqur'ani kalamullahi magana ta Allah ne ta'ala madaukaki maganar sa ne haqiqatan la yusawihi shay'un ba abin da ya daidaita da shi min kalamil makhluqin cikin maganganun talikai wannan yana wato yayi daidai da maganan da Allah subhanahu wataala ya ce laysa kamithlihi shay'un shine la yusawihi shay'un min kalamin makhluqina kenan Allah subhanahu wataala yana magana yadda ya ga dama ga wadda ya ga dama sadda ya ga dama kuma maganarsa hakikatan magana ce wadda ta dace da siffansa amma yaya maganan take wannan ba a sani ba ce wala na kulu ba za mu ce bi halkihi halittansa ne ba ba za mu ce alkur'ani halittacce ba wato ba za mu ce alkur'ani halittan Allah ba ne ba to kenan alkur'ani magana ce ta Allah shi Allah ba halittacce bane ba shine mai halitta haka ne ba khaliqun la makhluqun to haka maganan shi ma ai siffansa ne yanzu kai Allah ya halicce ka ba to komai dinka halitta ne to Allah subhanahu wataala shi ba halittacce bane ba to yaya maganan shi zai zama halittacce wala naqulu bi khalqihi ina ga zamanin sarki ma'mun shine ba wadda 'yan mutazila ne sun zo da wannan magana na khalqu alqawlu bi khalqi alqur'ani a ce alqur'ani halittacce ne wadda sun dace da zamanin Imam Ahmad kuma sun yi mishi abin da suka yi mai shine suna ce mishi imamu ahli sunna as bil mihna eh, wala naqulu bi khalqihi wala nukhalifu jama'atal muslimin ba za mu saba wa jama'an musulmi ba shine annan sun ce wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma ta bayyana al-huda Wai yattabi ghayra sabilil mu'minina wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu bikum rihukum da sauransu in kana karanta ayoyin alqur'ani za su tabbatar maka cewa ku musulmi sun siya madaurin ki ne in kun rabu to za ku yi rauni za to mutum kar ya kafarta shi musulmin ma kada ya fita daga cikin tawagan musulmi menene fita daga tawagan musulmi kin bin abin da suke bi misali anan an ga an ce an ga wata an ga wata in an ce an ga wata kuma an sanar mutum ya ce a'a mu ba za mu roka ba sai mun gani wannan saba wa jama'a musulmi ne saba wa jama'a musulmi a ce yau ranar idi ne ta ce a'a su ba za su yi ba yau wannan da suna yi yi. in ka halakatu su ne ba masu yin wannan ba abin nan me a kai su ma abin nan mutazilan su ne eh, mai tasi ne to mai tasi ne su ne waɗanda su yi alkurani yona a wannan zamanin kun ga videos ba wadda sun jaddada abubuwan da suke yi mutum ne ya yin kare kuma ya fita yana bayani cewa ba dalilin da aka ce kare haramun ne kaji hauka wannan hauka ne a yi dama sun ce aljanunu fununu ba kaga yin shi mai da haukan shi take in ba hauka ba za ka yanka kare ha kuma ka ce ba inda aka ce kare haram ikon Allah mutum yana sallan azhar ya yi la'asar ya yi mangariba ya yi isha ya yi azumi ya yi zaka ya je aikin hajji ya yi umar ha kuma ya je aikin haji faye sai a arafa ya dawa fa yayi wannan duk wannan cikin alqur'ani ya samu yana kuma gashi yana sallah yana tahiyya yana haka wannan duka a ciki ka ba ka bane daga karyan shi yasa su in suna karantarwa ni na gan su lokacin da muna ba ma akwai inda suke karanta suna wazi ba tambaya bazin su ba tambaya saboda in kai tambaya akwai ansa ne babu in sun ga mutum ya yi tambaya sun san is new koma in ba ga yankali ba wallahi za su yi maka duka wannan gaskiya ne ba ba a yin tambaya saboda ba ansa to to ina gaskiya a cikin wannan abin ba gaskiya amma mutum yaya ne wai zai bi alkur'ani ba zai bi sunna ba to alkur'ani daga sama daga sama ya fado mu zama duk wahalar da ya sha sai kai ka ce ba za ka bi na manzon Allah ba معنى شيء ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان لمن عامله هكذا wala nukaffiru ahadan ba za mu kafirtar da wani ba wannan kaga kufrul muayyan ba wala nukaffiru ahadan ba za mu kafirta wani ba min ahlil qiblati cikin wadanda suke fuskantar qibla suna sallah bi dhanbin ai bi sabbi dhanbin ne saboda wani laifin da yake ba za mu ce mishi arne ba kaga kenan malam me yake nufi mutum saboda yana abin nan zina ko yana sata ko yana kashe mutum ba zai yi a ce mashi arne ba jana ba yana nufin gaba iro zunub ne ba shirka ba ne ba jana ba malam ya stahillahu muddin bai halatta wannan laifin da yake yi ba kenan mutum ya halatta laifin da yake yi to anan ne zai zama arne amma bai halatta laifin da yake yi ba to wannan laifin laifi ne wadda Allah ya ga dama zai yafe mai in ya ga dama zai kama shi wannan sune kaba'irul dhunub in ji wannan bayanin ba wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin amma sharadin ma lam yastahillahu wannan ma masdariya zarfiyya ce muddat adam istihlalihi lidhanbi ne sannan ya ce wala na ƙolo kuma mu ba za mu ce ba la ya durru ba zai cutar ba ma'al imani tare da imani inda mutum yana da imani ba za ta cutar da shi ba liman amila ga wanda ya aikata laifin ai liman alim amila zamba inda mutum ya aikata laifi inda yana da imani to laifin nan ba za ta cutar da shi ba ya ce ba za mu ce haka ba sai bi da wannan akidan murji'a ce irja'u al'amali an musamman iman murji a dama su sun ce aiki baya daga cikin imani ne imanu jibrilin wa imanu ladhi rakiba al-ma'asi indakum siyani Su a gurinsu, su inda mutum musulmi ne to laifin da yake yi ba za ta cutar da shi ba liberal muslims an yi reviving wannan akidan yanzu Hmm, mutum zai ce maka a'a ai imani a cikin zuciya take to kai kaje kayi laifi ko kuma wani abin da yake yin makila maza ta shirya shi za ta fidda shi daga addinin musulunci amma zai ce imani a cikin zuciya take to kenan yanzu haka ne in aiki ba daga cikin imani yanzu ko ba ka yin sallah kai me musulmi ka ce ai to mun yadda cewa sallah addini ne shi shikenan baka yi sallah ba kai har yanzu musulmi ne registered member haka ne ba amma zai yi ne da zai yi ba to kaga wasu musamman yan boko su ne masu zafin kai kasan dan boko in ya je digiri wani ya je masters wani ya je phd ko to sai ya so ya raina maka wayo kai din haka ne kai ka karanta addini fa amma wannan dan banzan kwalin yana ganin kaman yafi abin da kai ka karanta ko ba ka bane to kai ka je kai chemistry ko wani biology ka ka zama professor ko wani abu to professorship ɗinka ka zo ka yi tafsiri a masallaci mana za ka karantar da mutane biology ne ko ba ka bane amma kai ɗin ka karanta addinin farko makallar rai ne yake sake ustaz kaga anan majahisin shi ta bayyana saboda su a duniyar musulunci ustaz suna nufin me professor ustaz professor ne kaga shi bai sani ba ma ya girmama ka amma yana ganin izgiri ne sai ustaz haka cikin kananan yan boko ma su ce ustaz ya ne maganar raini ne dama dinin shi ne aka raina wayo amma kai mata sai ka yi hakuri saboda kana rayuwa cikin jahilayya ka iya dan mutum an ce jahili sai hakuri sai hankali in gane wannan bayanin ba to su yan zafin kai din nan yan bokon nan a cikin su ne zaka samu mutum ka ce mashi wane kai irin wannan darasin ba wane me yasa kake wannan sai ce to ai imani ba a cikin zuciya yake ba sai ka ce mashi kai wannan murjiya ne fa ka zama ka zama murjiya kai baka sani ba sai ce to me murgiya? kafa bane imani yana karuwa yana raguwa kuma imani abu ne abu nawa ne uku ne dayan ri abin nan kaman zaka ce fudu ne qaulun wa amalun wa i'tiqadun ne yazidu wa yanqusu wannan samara ce ga aiki amma imani dole mutum ya fada magana yana cikin imani aiki yana cikin imani kuturcewa zuciya ukun nan sai sun hadu tukun za su zama imani ka yadda abin yanzu misali mutum ya fita ya ce yau zai je gari kaza sai ka ce mashi yau za ka je gari kaza e eh, tofa ga abubuwan da an ce yake faruwa a kasar karka tafi sai ce maka to ka taimake ni ka yi mun taimako yanzu da a ce ban hadu da kai ba akwai matsala kai na gode sosai sai ya tafi a bakin shi ya faɗa ko bai faɗa ba ya fada kuma da ya je wani goma ya ce taɓa ne fa ya ce kaza gaskiya wannan baya karya a zuciya akwai ko babu akwai amma ya hawa ya je gurin ka lura ya hawa ya je kuma ya shiga cikin bala'i imani ta cika bala'i ta same shi ko ta same shi ba me ya jawo mai tarkib na imani ne bai cika ba to wannan musulunci ma haka ne hukun nan sai sun hadu ka faɗa da baki ka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ko eh to la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ka san ma'ananta ne duk qur'an da sunna zan yi aiki abinda sun ce yi zan yi abinda sun ce bari zan bari wannan shine ma'anar la ilaha illallah din Muhammadu rasulullah wannan shine ma'anan shi wannan shine tauhidi mun gane wannan ba to in dai ka yadda da wannan to in dai wato abinda ka fara tana nufin abinda qur'ani yace yi hadisi yace yi duka zaka yi abinda sun ce bari duka za ka bari to gwargwadon yinka imanin zai karu gwargwadon barinka imanin zai ragu haka kana yin sallan dare kana azumi kana karatun alkur'ani imani zai karu wani lokaci ma ka yi bacci ma sai kai mafarkin kaga wani sahabi amma ka daina fa wani lokaci ba za ka yi baccin ba wani lokacin ma sai kaga kana fara cikin rami haka ne ba ba haka bane imani yana karuwa yana raguwa mun ji wannan bayanin ba shine wala naqulu la dhurru ma limani liman amila huwa liman amila dhanba inda mutum ya aikata laifi laifi ne eh, laifi yana rage imani la muhala mun ji wannan bayanin ba to sai malam ya ce wa narju lil muhsinin min al mu'minin an ya'fu an ya'fu anhum haka ne ko an ya'fu Allah anhum ne an ya'fu anhum ko wa yudkhiluhum al jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil jannati wa nastaghfiru li musayhim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum haka ne to wa narju muna tsammani wato tsammani na alkhairi ne lil muhsinina ga masu kyautatawa wato mutanen kirki minal mu'minina cikin mu'minai an yafu anhum Allah yafe musu muna tsammanin Allah ya yafe musu kenan kai musulmi kana wa dan uwanka musulmi zato ko kuma tsammani na Allah yafe mishi nima an yi maka kai ma kai ma kaka ka kalli wani mutumin da yana yin wasu abubuwa ka ce wannan eh bari zai sani ai a'a to kai fa in mutum ya ce maka kai zaka sani zaka ji dadi ba zaka ji dadi ba to kai ma din ka so wa dan uwanka abinda ka so wa kanka na alkhairi min alkhairi ne jona ba wa narju lil muhsinina min al an yafu anhum Allah yafe musu wa yudkhiluhumul jannata kuma ya sanya su cikin aljannan shi bi rahmatihi da rahmansa ne to kuma nan ya nuna an ba rahman Allah ba aikin ka ba zai sa ka aljanna ba wannan ai sananne ne manzo Allah ya ce ba wanda aikin shi zai sa shi aljanna sai dai rahman Allah sai sabai suka ce ya manzo Allah har kai ce har ne ba da rahman Allah ba ya ce aikin da nake ba zai sa ni aljanna ba yanzu aikin da mutum ko kuma ibarar da mutum yake in za a mayar da su kudi an mayar da su kudi neman da Allah ya baka na jikinka za ta iya biya in the name of tax ah zai yi ne ka kalli waya mana jama'a ka kalli waya wato accuracy na abu in ya karu kudin shi ma zai karu kowa gaba ne wanda yana da iphone 4 da wanda yana da wanne ne extreme end din na 15 ba ku baku ga an san shi allai ba ku ka ji amin da 15 din kudinsu su daya amma mai raba su futures ne ba ka kalli abin futures ne riba su ba to kai kuma idonka kuma menene a duniyan Allah nan wanda ya fi idonka a su gurin kallo to Allah ya maka ba ka kalli kudin wancan yanzu in za ka biya tax wannan kamar nawa za ka biya kuma kowane sakan ta ce maka dola kaza per second ko kuma gold kaza per minute ko per hour ko per day nawa za ka biya kana ganin sallan kan nan zai iya biya sallan da kai man za ka yi rankin wani mark za ka ba kanka haka ne ba? haka neman Allah tuna nan da yawa ba? wani taudu ne matallahi so ha? me yasa muka kawo wannan maganan rahama Allah shi ne zai sa ka aljanna aikinka tax naka na duniya ba zai iya biya ba ko ba haka bane wadda na duniyan ma ha ah, kwana kwana nawa yawa ne gane wannan ba saboda haka aikin da kake yi ba shi bane zai saka aljanna rahma Allah ce wala na'manu alaihim ba za mu amince game da su ba ana wala na'manu alaihim wato ba za mu ba za mu bada absolute aminci akan waɗannan e amintattu ne ba za su yi laifi ba kuma ba za su haɗu da azaba ba nace ba za mu faɗi wannan ba wala na'manu alaihim sannan wala na shahadu, kaga la manu alaihim din kenan ba za a ce wannan amintacce ne a wato laifi ba zai yi ba ko kuma azaban Allah da sauransu ba za su same shi ba ba za mu faɗa ba wala nashhadu lahum bil janna ba za mu ba su shaidan su in aljanna ba kai wa nastaghfiru muna neman gafara li musihim ga waɗanda suka yi laifi a cikin su wa nakhafu alaihim muna jiye musu tsoro ma saboda kada azaba ta same su wala nuqannituhum ba za mu fidda sammanin Allah wato rahman Allah ta same su ba kenan ba za mu fidda sammanin wato a kansu da rahaman Allah ba wato ba za mu ce rahaman Allah ba za ta same su ba waɗannan saboda laifinsu ba za mu faɗa ba to kaga nan malam aqidan da yake karantar da mu farko din musulmi kai ka so mai alkhairi musamman na lahira kaji daya sannan na biyu inde mutum wato ba zai yi a cewa ne dan aljanna ba kaji ba zai yi a cewa ne masumi ba sai dai manzon Allah ne ya ce wani dan aljanna ne amma ce wannan baya laifi kwa ce wannan dan aljanna kana da aya kana da hadisi in babu sai kai shiru amma yadda rika su ne masu yin wannan ku ce wani wani dan aljanna ne wani ma in yaro sun bayan ma yaro sun sai a yi mishi abin nan hasada za su yi mai wani irin hasada ne yanzu mutum ya rasu jama'a fulanun fi zimmatillahi ba hmm. an ce an je gudun mai ake cewa an babban mutum ne a cikin zace to jama'a ku nemo wa kanku gafara ba wannan ba hmm. wannan Allah ya gafarta mashi hmm. wannan mutumin da zai tashi abin da zai yi muku wallahi kuwa wannan ba ba ne a ce wato yanzu kai ka hana mutane su nema mai gafara haka suke cewa fa kai a kanka wannan ba ruwan shi kun je can za ku sani yi. saboda aka ba wanda za a ce wani dan aljanna ne sai da nassi mun gane wannan ba duk wanda ya ce wani dan aljanna ne sai ya kawo sunan uban shi ko sunan shi ko sunan wane ne a cikin Kur'ani ko sunna shi wannan shi ne, sai ya proving kuma sannan ku yadda amma ba haka ba ba wanda zai ce shi dan aljanna ne kowa ne dan aljanna ne sai manzon Allah saboda aljannan wa ya gina Allah ya gina ko kuma wane ne ke da sunayen wadda za su shiga Allah ne ko to shikenan sai ina kai ka samu wannan wato abin nan an san ina ne yi likin ka samu to ba haka ne saboda in mutum ya ce wani dan aljanna kenan ya yi likin ne ko an zan ba an shi labari ka san dan boko ne ya gane wannan abin nan abin magana likin na an san saboda mutanen sun je exam wani lokaci an sa yana likin ba to ina ka samu sunan ai mun karanta Allah yana da sunayen yan aljanna yana da sunayen yan wuta a cikin na aljanna wasu sun yi nuna manzon Allah ce waɗannan ka gaya musu to wadda kafa fara ina aka samu in babu to shikenan sai kai shiru ba mun ji wannan bayani wannan ita ce aqida salima lafiyayya to Allah madaukin sarki ya sa mu dace abin da makaranta da dai Allah ya ba mu ladan shi abin da kai kuskure Allah ya ga mana muna roƙon Allah subhanahu wataala muna da wasuri da sunayensa da zatinsa da karatun da muka yi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya kamar yadda muka haɗu a nan gurin Allah ya hada ma cikin jannatul firdaus bila sabta azabin wala hisab rabbana ighfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'al al-huzna illa fi sahla hasbuna allah wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم